Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. <clears throat> Mi se vraćamo našem dersu, pokušat ćemo e, da nastavimo pa vidjet ćemo kako će nas služiti konekcija i kako će služiti internet. Mislimo da je problem e, do nas tehničke e, prirode kada je u pitanju jačina interneta. Mi smo u poglavlju koji imam Enevi Rahmetullahi Alihi naslovio e, nesebično pomaganje muslimanima, znači pomaganje međusobno muslimanima u rješavanju njihovih problema i otklanjanje nedaća od njih. Pa smo rekli da smo došli do 244. hadisa na 156. stranici Rijadu Salihina. Hadis od Ibn Omara radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao musliman je brat muslimanu. U osnovi znači Allah Đelšanu kaže u Koranu innamel mu'minune ihva. Doista su vjernici braća. Pa kažu islamski učenjaci e, islamsko bratstvo može biti jače nego bratstvo po krvi. Zašto? Zato što bratstvo po krvi, ako ljudi e, ne budu iste vjeri, onda oni su daleko jedan od drugog. Dok muslimani, ako su iste vjeri, vjeruju u Allaha Đelešanu, vjeruju u Allahu poslanika, ali se latu to može ih uzdići da bude njihova ljubav među njima veća nego što je ljubav e, među braćom po krvi. Pa kaže Allah poslanik, musliman je brat muslimanu. Odnosi se prema njemu kao da je to njegov rođeni brat odnosi se prema njemu onako kako bi volio da se drugi ljudi odnose prema njemu. To je bratstvo u islamu. Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, pojašnjavajući šta to znači musliman je brat muslimanu. Neće mu činiti nepravdu i neće ga ostaviti na cjedilu. Ko pomogne svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu pomoći kad on bude u potrebi. Rekli smo, to je taj način da uzvišeni Allah subhanahu wa e, insana nagradi ishodno djelu koje je uradio ko pomogne bratu muslimanu, Allah će njemu pomoći kad njemu bude potrebno. Imamo brata muslimana danas i nešto mu je potrebno. Mi od svog života, od svog imetka, od svog vremena, od svoje poruci odvojimo da pomognemo tom bratu muslimanu. Ovdje nije rečeno velika potreba, mala potreba. Bitno je da smo mi pomogli bratu muslimanu. Kaže Allah da će ga Allah nagraditi shodno njegovom dijelu. Kao što si ti pomogao brata muslimana, tebi će uzvišeni Allah pomoći kada ti bude potrebno. Pa nastavlja Allah poslanik se koja kaže ko od muslimana otkloni kakvu nedaću, Allah će njemu otkloniti jednu od nedaća na sudnjem danu. Opet, ko otkloni od insana nedaću. Allah će od njega otklonuti nedaću na sudnjem danu. Danas imate čovjeka, potrebno mu je 10 maraka, 10 eura, potrebno ga je negdje odvući, treba se za njega zauzeti ili, ili, ili. Mi riješimo njegovu neku nedaću, uzvišeni Allah nas nagradi shodno našem dijelu, da će riješiti i da će od nas otkloniti jednu našu veliku nedaću na sudnjem danu. Pa pogledajte Allahove milosti i njegove blagodati prema njegovim robovima. Pa nastavlja Allah poslanik alaih se wasalam i kaže ko prikrije sramote muslimana, Allah će prikriti njegove sramote na sudnjem danu. Opet, znači insan, kada sazna o nekom bratu muslimanu nešto loše, da li putem supruge, da li putem djece, da li putem ovo, da li putem ovako, da li putem onako, da to prikrije, da šuti, da to ne širi, da ne kazuje, da mu nije drago što taj insan ima taj problem, uzvišeni Allah će prekriti njegovu mahanu i njegovu sramotu na sudnjem danu. Kada ljudi budu polagali račune pred cijelim čovečanstvom, kada čovjek treba ne čitati svoju knjigu loših dijela pred cijelim čovečanstvom, Allah Đelešanu će prikriti njegove neke mahane i njegove sramote. Nakon toga eh, u drugom hadisu od Ebu Hureyre Allahu ta'ala anhu 245. hadis eh, Sličan hadis ovom hadisu kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam ko vjerniku otponi jednu od njegovih dunjalučkih nedaća, Allah će njemu ukloniti jednu od nedaća na sunjem danu. O tome smo govorili. Ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjalku i na ahiretu. Subhanallah il kako je ova naša vjera potpuna i lijepa pitanje duga u islamu se treba gledati sa dvije strane. Imamo znači činjenicu da je čovjek potreban duga i uzima dug, treba da ima namjeru i, i, cilj da će taj imetak u što kraćem roku vratiti. Jer je to svijet imetak, tuđi imetak. Allahov poslanik alaih se wasalam i kazuje u rodostanom hadisu ko uzme od ljudi imetak u dug, nije te imati namjeru da im vrati to na vrijeme, Allah će mu pomoći i Allah će vratiti za njega dug. Pa je veoma bitno kad insan uzima dug da ima čvrstu namjeru da to zaista želi vratiti. Ne da se poigrava sa tim, ne da nekoga slaže, ne da prevari, ne da učini nepravdu. To je jedna strana. S druge strane može se desiti da insan uzme i za sa dobrom namjerom, ima proračuna je kako će vratiti taj dug, ali se nešto desi vanredno, pa ne može da vrati dug. Onda dolazi ovaj hadis, hajde da kažemo, do izražaja, pa kaže Allah poslanik se se selam, ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati na dunjalku i na hiretu. Imamo čovjeka dužnika, da li je dužan nama ili nekom drugom, pa mu mi olakšamo na bilo koji način. Nekada je možda olakšat da nazovemo čovjeka kojem je on dužan, kažemo slušaj, daj malo produžimo još rok vraćanja duga. I to je pomoć. Nekada je pomoć ako je nama dužan da mu odbijemo dio duga ili da mu produžimo vrijeme kada će nam vratiti. Sve su to vidovi olakšanja. Pa Allah poslani kaže ko olakša dužniku. Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Nakon toga kaže Allah poslanik ali se letu selam ko prikrije i ko pokrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu sramotu i na dunjalku i na hiretu. Ovdje imamo dodatak ko pokrije brata muslimana, njegovu mahanu, Allah će pokriti muslimana tog i na dunjalku i na hiretu. Pa insan treba da se trudi. Danas e, vidimo putem interneta ljudi govori o drugima, iznose njihove mahane, iznose njihove e, sramote. Insan treba da se čuva takvih stvari ko bude čuvao čas brata muslimana, Allah će znači, e, prikriti njegove mahane i na dunjaluku. Insan će možda sutra urati neki grijeh, ali Allah subhanahu wa ta'ala neće dopustiti da ljudi saznaju za taj grijeh. I na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u nastavku hadisa, Allah pomaži svome robu sve dok on pomaže svome bratu. Ovo smo, govorili smo više puta da insan kada želi pomoći svome bratu muslimanu, treba da ima na umu da on na taj način pomaže sebi. Kako? Allah poslani kaže sve dok čovjek pomaže svom bratu i Allah će njemu pomagati. Pa kada pomažemo bratu muslimanu, mi na taj način pomažemo sebi jer pribavljamo sebi pomoć uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala identično onoj situaciji kada čovjek dovi za brata muslimana u njegovom odsustvu. Allah poslanik ali se ratu kaže kada čovjek dovi za brata muslimana u odsustvu. Pored njegove glave stoji melek i kaže amin, amin to što tražiš. Imaš brata koji ima problem zdravstveni i ti doviš kaj gospodaru podari mu zdravlje. Gospodaru melek kaže amin i onda kaže i tebi isto. Pa melek za tebe dovi ono što si ti dovio bratu muslimanu. Zato je bilo u prvim generacijama slučajeva da ljudi kada im je nešto trebalo, Čovjeku treba novac, treba mu ovo, treba mu onu. On to dovi za nekog drugog. Kako bi Melek govorio amin i tebi isto. Pa Melek dovi za njegovu dovu koja je njemu potrebna. Pogledajte kako su ljudi bili pronicljivi. Ima potrebu za nečim, on želi da Melek za njega dovi. Kako će on pridobiti dovu Meleka? On dovi tu stvar koja je njemu potrebna za vrata muslimana. A onda Melek kaže amin i tebi Isto. Pa kaže Allah poslanik ali se ratu sam nastavku hadisa, kada god se ljudi okupe u jednoj od lovi kuća radi učenja Kur'ana i njegovog podučavanja, na njih se spusti smiraj, prekrije ih milost, okruže ih meleki i Allah ispomeni kod onih koji su kod njega. Onoga, koga, onoga koji zakaže u svojim dijelima neće spasiti njegovo porijeklo. Dvije stvari, znači u ovom hadisu je spomenuta vrijednost toga da ljudi se okupe, u džamiji i da izučavaju Allahovu knjigu. To je u današnje vrijeme, hajde kažemo, da se ljudi okupi na nekom od predavanja slušajući ono što predavači tumači vjeru, e, e, govoreći nešto o propisima vjeri. Pa na kraju kaže Allah poslanik, onoga koji zakaže u svojim dijelima neće spasiti njegovo porijeklo. Nerijetko nam se dešava da vidimo i danas dan ljudi kada mu nešto kažete, pozovete ga, savjetujete. Ja sam taj, moj dedo je, moja mama je, moj pradedo, moj amidža i tako dalje. Tako dalje. To u islamu nema nikakve težini. Onaj ko zakaže sa djelima, neće mu njegovo porijeklo ništa pomoći. Pogledajte, e, amidže Božijeg poslanika. amiđe Božijeg poslanika neki nisu primili islam i otišli su vječno u vatru. Znači, insan treba da zna to što na Dunjaluku uživa malo privilegije da je iz određene ugledne porodice, taj i taj iz te i te poruci, taj i taj iz tog i tog plemena i tog i tog prezimena. Uživa privilegije na Dunjalku. To što ima, to je to. Na ahiretu privilegije se mogu dobijati samo kako? Po bogobojaznosti. Inne ekramekum inda Allahi etkakum najbolji i naj E, većih stepena kod Allah su oni koji su najbogobojazniji. Na ahiretu porijeklo ne znači ništa ako nije pomiješano sa imanom i sa dobrim dijelima Tako da insan ne treba da se zavarava. Moj dedo je bio na hađu, moja nana je radila tu, moj otac je dao toliko za džamiju, tvoj otac je dao i zaradio sebi dobro djelo. Mi smo iz te i te familije, mi već godinama tradicija i tako dalje. To u islamu nema nikakve težine ako to nije popraćeno dobrim djelima. Nakon toga, nakon toga jedno novo poglavlje, jedno lijepo, interesantno poglavlje, a to je, kaže se 30. poglavlje na 156. strani, zauzimanje za nekog šefaat. U islamu, islam podstiči e, muslimane jednog društva da se jedni za drugi zauzimaju kada neko ima potrebu desi se čovjeku da ima potrebu i ne može je sam riješiti. Ima drugi čovjek koji želi da mu pomogne, ali ne može mu pomoći, nema mogućnosti. Ali se može zauzeti kod nekoga ko će mu riješiti potrebu. Pa zbog tog zauzimanja u islamu su obeđane velike nagrade. Pogledajte kako je islam lijep, kako je islam savršen, da samo to što ćeš se ti kod nekoga zauzeti za nekog insana, obećaju se velike nagrade. Pa rekli smo, primjer, radi čovjek ima određenu potrebu, ne može je riješiti. Mi bi voljeli da mu pomognemo, ali ne možemo mu mi direktno pomoći. Ali znamo nekoga ko može, ko sluša našu riječ, ko će poslušati ono što mu mi kažemo, šta je rješenje? Da mi nazovemo, da mi odemo, da zamolimo tog insana da mu pomogne. Nažalost, ovo je jedno i tekako e, veliko poglavlje koje je zapostavljeno kod velikog broja muslimana. Nerijetko nam se čuje da određeni insan ima problema. Mi mu ne možemo pomoći, ali kada bi poduzeli sve što možemo, sigurno bi mu pomogli. Koliko puta čujemo neko bolestan? Je li teško da uzmemo e, na Whatsapp, na Viber poruku tog insana i da je proslijedimo svim našim e, kontaktima koje imamo? Možda će Allah Đelšanu otvoriti nečije srce putem te poruke pa da mu on pomogne. Pa insan znači u islamu će biti dobro nagrađen zato što se zauzima za nekoga. Svakako zauzimanje može biti dozvoljeno džajz i može biti zabrajno. Ako se zauzimamo za nekoga da bi prekršili tuđa prava, da se zauzimamo u haramu, onda je to haram da se zauzimamo za nekoga da ide da bude, e, da radi u diskoteki, da se zauzimamo za nekoga da prodaje alkohol, da se zauzimemo za nekoga, znamo da su drugi ljudi aplicirali za neko radno mjesto i da su oni školovani i da su kompetentni, ali mi imamo određene veze, nazovemo pa ubacimo nekog svog. To je u islamu zabranjeno. To je u islamu zabranjeno. Ovdje se misli potpomaganje, zauzimanje, onda kada nećemo uskratiti tuđa prava jednostavno čovjek ima potrebu, mi mu ne možemo pomoći, nazvaćemo nekoga ili ćemo se zauzijeti kod nekoga ko će mu pomoći. Imam Nevi citirao je poznati kuranski ajst iz sure En-Nisa, men yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu yakun lahu minha, a onaj ko se bude za dobro zalagao, biće će i njemu udio u nagradi. Onaj ko se budi u dobru zagovarao za nekog, zauzimao za nekog brata muslimana i on će imati udio u tome što se njemu riješi, hajde da kažemo, njegove potrebe. Primjer radi, čovjeku treba neka pomoć, mi mu ne možemo pomoći. Pa mi nazovemo nekoga ko će tu pomoći i mi imamo udjel i udio u nagradi u onome što je čovjek pomogao drugom insanu. Kaže se u hadisu 246 broj od Ebu Musa i Lešari radi Allahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik ali salatu imao je običaj kada bi mu došao neko sa nekakvim zahtjevom okrenuti se prisutnima i kazati zauzimajte se za njega jer ćete zato biti nagrađeni. To je bio običaj Božijeg poslanika. Subhanallah il azim, koliko smo mi daleko od istinskog slijeđenja sunneta Božjih poslanika, ali se letu Njegov običaj bio, kada mu dođe neko, traži pomoć, a Božji poslanik ne može pomoći, okrenuo bi se ljudima nakon namaza i kaže, za, nije govorio vi mu pomozite, već vi se zauzmite da neko njemu pomogni, jer ćete, kaže, zato biti nagrađeni. Pa pogledajte koliko je islam savršen i koliko je lijep da insan nešto što jednostavno e, nije u njegovoj mogućnosti, može opet tu da zaradi sevap na način da znači samo bude e, zagovornik da se zauzme za brata muslimana i zbog toga će biti nagrađen. <clears throat> u jednom e, sljedećem hadisu 247. imamo praktičan primjer kako se Allah poslanik alejhi salatu selam zauzimao za ljude. Od Ibn Abasa radijallahu ta'ala se prenosi kazivanje o Beriri. Berira je bila e, sluškinja Iši radijallahu ta'ala anha koja je bila e, robinja, rob, pa je oslobođena. Njen muž je i dalje ostao rob, a žena kada bude oslobođena, a njen muž i dalje bude rob, ona ima pravo da odabiri da li će biti sa njim u braku ili neće. U ovom slučaju Berira je oslobođena, njen muž Mugith ostao je rob. Pa je ona imala pravo da ostane, da živi sa njim, a on rob, da mu bude supruga, a imala je pravo da, ga ostavi. Pa je ona nije htjela da sa njim nastavi živiti i ovdje je došao Boži poslanik alaih salatu wasalam, pa je zagovarao se, kaže eh, Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kazivanje u Beriri i njenom suprugu, vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao je Beriri, kada bi mu se vratila. Znači, Boži poslanik kao da joj preporučuje. Kaže, kada bi se vratila svom mužu, čak imaju rivajeti predaje da su se ashabi čudili ljubavi ovog Mugitha koji je išao za njom ulicama Medine i plakao za njom. Toliko mu je bilo žao supruge, ali ona jednostavno nije htjela da sa njim živi. Ona je bila više slobodna žena, a on je bio rob. On je išao ulicama Medine za njom i plakao, toliko je volio, ali jednostavno njeno srce je tako bilo da znači nije htjela da se vrati. Pa je došao Boži poslanik da se zauzme i kaže kada bi se ti njemu vratila? Pa kaže ona Allahu poslaniče, je li mi to naređuješ? Ili se zauzimaš? Ako je to naredba završeno kod ashaba, ono što se naredi je bilo završeno. Kaže Allahu poslaniče, ne, ne, ja se samo zauzimam. Volio bi kada se ti njemu vratila zbog njegove ljubavi prema tebi. Kaže ona, ako se zauzimaš, ne naređuješ, ja nemam potrebe za njim. Ali Boži poslanik, alaih salatu wasalam, kao jedan veliki insan, imao je vremena da nađe i da ode kod te žene, da je zamoli, da zatraži od nje da se vrati svome mužu. Pa nam je Allah poslanik ali se praktično pokazao znači kako i na koji način insan treba da reagira kada vidi određene stvari. I e, zadnje poglavlje koje ćemo večeras raditi, ako Bog da kratko, jeste poglavlje uspostavljanje reda i mira među ljudima, odnosno izmirivanje ljudi. Jedno veliko poglavlje, veoma lijepo i bitno poglavlje u islamu, da insan, znači kada bude razlogom da se ljudi pomire, malo prije smo imali zauzimanje za nekog u potrebi. Sada imamo dvojica ljudi, imaju problem, nastala je svađa i tako dalje, pa insan bude od onih ljudi koji će, ajde da kažemo, izmiriti te ljude zbog takvog postupka njegovog kada insan na taj način jača jedno društvo, kad imate u društvu 10, 20, 30 osoba, jedni s drugima ne govori, jedni drugi, znači to je već problem. Dok oni ljudi koji jačaju društvo na način da pomiruju i izmiruju ljude, njima se obećaju nagrade u islamu. Kaže, e, kaže imam en nevevi citirajući kuranski ajet u suri en nisa 114. ajet. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traži da se milostinja udjeljuje ili dobra djela čini ili se uspostavlja sloga među ljudima. Znači ljudi kaže kada šapore, kada se nešto došaptavaju, nema u tome dobra. Osim, osim ako traži da se sadaka udjeljuje, pa se ljudi sašaptavaju da, da udjeljuju sadaku, to je dobro. Da se čini dobra djela, to je dobro i da se sašaptavaju, da postiču, da se ljudi izmiruju. To je znači tri stvari koje je Allah subhanahu wa u ovom ajetu. U drugom ajetu, u suri Nisa 128. As-sulhu khair, izmirenje i pomirenje i nagodba može biti dobra. Ovo je došlo znači u kontekstu e, bračnih problema među supružnicima. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَشْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ Zato se bojite Allaha i izgradite međusobne razmirice. Sve su ovo podstrici, znači u više kuranskih ajeta se podstiči, pa čak i ovaj sljedeći ajet, mu'minuna ihva fa aslihu bejna zaista su vjernici braća, zato pomirite vaša dva brata. Znači vidimo u mnogim kuranskim ajetima Allah subhanahu wa podstiče na to da e, muslimani izmiruju zavađeni muslimani. Prirodno je, hajde kažemo i normalno, ljudi se razlikuju svojim e, ugledima u ponašanju, da dođe do razmirice. I vidjet zadnji hadis ovog poglavlja da je Allah poslanik znao otići maksuz na putovanje da bi dva e, plemena ili probleme u nekom plemenu rješavao kada se ljudi zavade i posvadi. <clears throat> Od Ebu Huriri radijallahu Tealanu se prenosi da je Allah poslanik ali se ratu selam kazao čovjek je dužan svakog dana podijeliti sadaku za svaki izglob svoga tijela. Imam ovaj hadis izrečen u više znači, verzija da Allah poslanik se selam kazao da u ljudskom tijelu ima 360 izglobova. Pa bi insan trebao kao zahvala Allahu Đelešanu što njegovi zglobovi radi lijepo, na lijep e, i, ajde da kažemo, precizan način, da se zahvali Allahu Đelešanu da će za svaki, svaki zglob, svakog dana dati sadaku. Normalno, pitanje Sadaka u islamu mnogo, mnogo široko, ne onako kako ljudi misle da je samo sadaka dati novac. Pa kaže Allah poslanik se salatu wasalam, čovjek je dužan svakoga dana podijeliti sadaku za svaki izglob svoga tijela. Pa onda navodi načine pa kaže sadaka je izmiriti dvojicu. Prvo u čime je počeo Allah poslanik jeste da kaže sadaka je izmiriti dvojicu ljudi kada insan bude razlogom da se dvojica ljudi pomiri, kao da je na taj način udjelio sadaku. Nakon toga sadaka je pomoći čovjeku da sjedne na svoju jahalicu ili podići tovar na nju. U to vrijeme, znači, e, insan želi da uzjaha jahalicu, pa mu neko pridrži jahalicu. Ili nekomu mu pomogne da se on popne na nju. Ili nekomu mu pomogne da podigne tovar na jahalicu. Sve to Allah poslanik smatra i navodi kao sadaka. Sadaka je lijepa riječ. Subhanallah. Ovo je odlika Islama. Ovo je jedna e, najširi vid sadaki. Lijepa riječ. Sretnite svoga komšiju. Bio musliman ili nemusliman. Da kažete E, kako je komšija, jesi li se naspavao, kako ti je rodbina, kako prijatelji, kako djeca i tako dalje. Znači lijepa riječ rečena svojoj supruzi, svome djetetu, svome roditelju, svome komšiji, e, poznaniku, prijatelju. Lijepa riječ je sadaka u islamu. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, sadaka je svaki korak prema džamiji radi namaza. Čovjek kada ide u džamiju, Svaki korak koji koraci to je sadaka. Pogledajte kako su vrata sadake u islamu široka. Imamo druge hadise koji će nam inšala doći kada Boži poslanik kaže i reći subhanallah je sadaka, i reći alhamdulillah je sadaka, i reći Allahu ekber je sadaka, i reći la ilaha illallah je sadaka. Pa kaže Allah poslanik zadnja stvar, sadaka je uklonuti smetnju sa puta. Kada ima nešto na putu, Pogledajte kako islam pazi na higijenu, kako islam pazi na okoliš, kako pazi na ekologiju. Nešto što smeta ljudima, nešto što će im zapinjati, grana, e, smeće ili nešto. Čovjek kada to skloni u nekim hadisma je došlo da je uzvišen Allah tela ljudima oprostio grijehe zbog toga što su sklonili s puta nešto što smeta ljudima. Vidimo kamen na putu, zaustavimo se, sklonimo taj kamen. Vidimo granu na putu, sklonimo. Vidimo baceno, bačeno smeće, stanemo, uzmemo to i bacimo u kontejner. Insan zbog toga može očekivati nagradu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugim hadisima koji nisu u ovoj predaji, Allah poslanik je spomenuo na kraju hadisa vezano za ovu sadaku, za zglobove. Svaki dan kad insan osani, kaže sve to može zamijenuti šta? Dva rekeata duha namaza. Da čovjek znači u jutarnjim satima od izlaska sunca sačekati 15 ili 20 minuta, pa sve do predpodni pola sata, u tom periodu da klanja dva rekiata, tu ta dva rekiata se zovu islamu duha namaz, za njih Boži poslanik alaih salatu izrekao i mnoge hadise koji govori o njihovoj vrijednosti. Jedna od tih vrijednosti jeste da je to znači sadaka za zglobove, znači što je uzvišen Allah subhanahu stvorio insana na takav savršen način. Nakon toga Allahu poslanik ali salatu wasalam kaže u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, nije lažov onaj koji nastojeći izgraditi odnose među ljudima, prenosi jednima od drugima ono što je dobro ili im govori lijepe riječi pa ih preuveliča. Nije lažov insan koji želeći da pomiri ljude, hajr koji već postoji među njima, malo ga preuveliča. Kažu komentatori e, ovih hadisa da se ovdje misli na, na indirektno, znači da čovjek muslima bi trebao maksimalno da se pazi u životu da ne laži. Ali da ovdje insan znači nešto kaže dvosmisleno. Pa primjera radi, e, dvojica ljudi su zavađeni. Pa ti odeš kod jednog od njih i kažeš slušaj, bio sam tamo kod ovog tvog čovjeka e, s kojim se ti ne slažeš, on non stop dovi za tebe. Ti nisi čuo nikada on dovi, ali on svaki namaz kad klanja, on kad uči tehijatu i salavate, on kroz te salavate, kao što je došlo u vjerodostojnom dovi za sve muslimane. Pa taj način on dovi sigurno za sve muslimane. Pa ti odeš kod tog drugog čovjeka, ne spominješ njemu da on dovi na namazu, već kažeš bio sam tamo kod muje, mujo dovi za tebe neprestano. Pa znači čovjek nešto rekni dvosmisleno, ali da nije slagao, a nešto što će koristiti insanu kako bi izgledio njihove odnose. Pa Znači Allah najbolje zna hadisi u kojima se govori o tome da je dozvoljena laž, odnosi se na ovu vrstu laži da insan rekne nešto dvosmisleno. Ne da nešto izmisli zaista što ne postoji, već jednostavno ako već postoji neki hajr i nešto što je dobro, da to malo samo, hajde da kažemo, uh, uveliča ili da to kaže dvosmisleno, što svakako opet ukazuje na bitnost ove tematike, da, da znači, iako islam se maksimalno znači trudi da uh, iskorijeni laž u jednom društvu. Pa čak i ovaj dvosmisleni govor u islamu nije pohvalan. Ali osim ovim situacijama kada je veća korist iz toga znači da insan nešto kaže dvosmisleno. <clears throat> Isti slučaj sa drugom verzijom hadisa rekao je Allah poslanik ali se ratu odnosno od Umu Kulcum se prenosi da je rekla nisam čula da je u bilo kojoj situaciji ljudima dao Boži poslanik olakšicu i dozvolio da to govori izuzev u tri slučaja. U ratu, u izglađivanju odnosa među ljudima i međusobno obraćanje supružnicima. U ove tri situacije, znači u ratu, da čovjek pomiruje ljude i supružnici jedno drugom, ako zatim postaje potreba. Zato kažu islamski učenjaci, ne treba sa dvosmislenim govorom i pretjeravati. Zato što s vremena na vrijeme će se otkriti da je insan znači, e, koristio taj dvosmisleni govor i onda se može razumjeti čak da je slagao. Zato insan treba da svodi to na minimum, shodno potrebi i da ne izmišlja, već da to budu dvosmisleni, e, dvosmisleni način govora, onako kako smo pojasnili. <clears throat> I zadnji hadis, odnosno mi ćemo ga samo na početku citirati zbog onoga što je došlo, a hadis je dug koji u osnovi znači govori o nečemu drugom, ali početak hadisa govori onome što nama treba. Od e, Ebu Abbasa, Sehra ibn Sa'da, e Sa'di radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik se letu wasalam obaviješten o problemu koji nastao među pripadnicima e, plemena Benu Amr ibn Auf. Pa je sa nekolicinom ljudi krenuo da ih pomiri pri čemu su se kod njih zadržali. Počinje hadis na način da Allahu poslanik je čuvao da u jednom plemenu postoji znači nesuglasica među ljudima, da je došlo do e, ajde kažemo nekog fizičkog obračunavanja, pa je Allahu poslanik uzeo svoju nekolicinu ashaba ugledni i otišao da ih izmiri. Pa su oni okasnili. Pa, a ljudi u Medini su ostali u džami Božih poslanika, pa kada je došlo vrijeme namazu, ustao je Ebu Bekr da klanja ljudima, poznati hadis kako je kada je došao Božji poslanik, zateko je Ebu Bekra da klanja. Mi ne želimo da spominjemo cijeli hadis, iako on ima mnogo koristi, ali je nama bitno na početku hadisa da je Boži poslanik znao uzeti delegaciju ashaba da ode u neko daleko pleme zato što je čuo tamo da postoji neka nesuglasica kod ljudi u tom plemenu želeći da te ljude pomiri. Tu je, braćo moja draga i uvaženi sestre, nešto što smo večeras, ako Bog da, planirali da završimo. Uzeli smo tri izuzetno lijepa poglavlja. Molim Allah, Žešan, da nas učiste na putu istini. Molim ga, Subhanu Atala, da nam bude milostin na sudnjem danu. Molim ga da nas učinu od onih ljudi koji će ispravno razumjeti vjeru. I molim ga, Subhanu Atala, da nam omili e, omili ibadete i da nam omili iman. I na kraju, su Allahume, bihamdike, šedu la ilaha illa, wa i